I've never really believed in true evil. At least not until that night in the cabin. The night we found the book. Koliba, Ash i Kruger u tami. Jedan vlada stojima, drugi bumparicom rani. Sa drugim horror likovima, svih porede Freddy Ash, to su stare horror legende Jedan kaže gruvi, drugi se cereka Kada krene haos, znaš da nema leka Freddy i Ash nisu ni sprednja ni bajka Za demone su najveća zamka Cijela kojba bruji, vrata podruma se tresu Zla se vratila opet peva istu pesmu Freddy i Ash čekaju napad Biće ovo kao divlji zapad da Cestar i parica su u stilu, Freddy je spreman, započinju igru. Koleba je počela da škripi, testera se pali Daj daj ti vrište, pripremaj se rafali Nekromiknom šapuće, opet u istu kletu, Napolje opet vidiš neku senku Posle pucale su čuli neki šum Vidi jedan drži nož, a drugi drži rum To su Ghostface i Jason, bit će opasno Ash i Freddy misle da je za njih kasno Ali oni nisu tu da izravnaju račune Došli su zajedno da unište demone Sada niko neće moći da ih sredi Demoni ne znaju šta za njih slijedi